prije ili poslije Junusa alaihi salam, historičari se o tome razilaze, Allah Želešanuhu posla još jednog časnog poslanika po imenu Šuajb alaihi salam. Šuajb je poslanik iz reda arapskih naroda, vodi porijeklo od Medjena sina Ibrahima alaihi salam. Poslan je gradu koji se zvao Medjen, narodu koji se također zvao Medjen i koji su nastanjivali predjele blizu danas poznatog jordanskog grada Me'an, neposredno uz Lutovo jezero. Ovo jezero je nastalo nakon što je Džibril Allahovom naredbom naopački okrenuo Sodomu, to mjesto gdje je Lutov narod stanovao je potopljeno i učinjeno jezerom. Švajbov narod je bio idolopoklonički, griješni i raskalašeni narod. Bavili su se drumskim razbojništvom, presretali bi trgovačke karavane i zulumom uzimali desetinu i metka od trgovaca na ime carine i putarina bili su poznati kao trgovci varalice. Zadaća poslanika, pored one misionarske da ljude vrate ispravnom robovanju i vjerovanju, je bila i društvene, političke i ekonomske prirode. Tako vidimo da se Musa, ale i Salam, sukobljava sa faraonskom tiranijom i silništvom nad Benu Israilom. Šuajba Lehi Salam se suprostavio ekonomskom problemu rasprostranjenosti varanja u svakodnevnom poslovanju na tržištu. Lut alaihi salam se uhvatio u koštac sa opasnim društvenim problemom. Svaki poslanik je dakle imao pred sobom svakodnevne probleme koje je rješavao. Vjera nije samo ibadet i robovanje, to je nesumnjivo najvažniji dio vjere, ali vjera je i pravilno se odrediti u svakodnevnom životu i načinu na kojim živimo. Takav je bio koncept življenja poslanika, pored djelovanja na polju vjerovanja i ibadeta, poslanici su rješavali svaki oblik zastranjivanja i odstupanja od pravog puta. Stanovnici Medjana su bili zastranili u trgovačkim malverzacijama i sveopćoj podvali i prevari. Oni su obožavali drvo po imenu Ejke, zato ih Allah Đalešanuhu opisuje kao وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ A i stanovnici Ejke su bili nevjernici. I kaže uzvišeni كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ i stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike. Oni su u laž ugonili Švajba. Zašto je u ajetu rečeno poslanike? Zato što ugoniti u laž samo jednog poslanika znači ugoniti u laž sve poslanike. Jer je poziv poslanika jedinstven poziv. Eni abudullahe wa vati'uni. Poslanici su govorili i pozivali Allahu se klanjajte i njega se bojte i meni poslušni budite. To je bio poziv poslanika njihovim narodima. Onaj ko ne vjeruje u jednog od poslanika, nije će ih sve zajedno. Počeje Šuajba, aleyhi salam, pozivati svoj narod u islam. A medijenu njegova brata Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega ne imate. Dolazi vam jasan dokaz od gospodara vašeg. Već su im dolazili ajeti od Allaha. Svaki poslanik je dolazio sa određenom ođizom Jer kako bi ljudi znali da je taj čovjek doista i poslanik? Kako razlikovati poslanika od čovjeka koji za sebe tvrdi da je poslanik? Poslanik ima muđizu. Nije bilo poslanika da nije bio poslat sa nekom nadnaravnom svakidašnjom pojavom koja se ne može nikako objasniti nego kao čudo Allahom dato. Muđiza je dakle dijelo ili pojava za koju se posigurno zna da njezino porijeklo nije ljudske prirode nešto što je pravo čudo i što ruši sve zemaljske zakonitosti ljudskog života. Tako oživljenje mrtvog, pucanje stijene iz koje izlazi najveća deva koja je još iz Teona, bačeni štab koji postaje zmija i druge slične pojave su bile muadžize kojima je Allah upućivao ljude da povjeruju kako ih poslanici pozivaju ispravnom obožavanju jedinog gospodara. Muadžiza mora imati sljedeće uvjete da bi bila muadžiza Mora biti nadprirodna pojava, suprotna u običajenim zakonitostima koju Allah Želešanuhu pokazuje ljudima preko dobrog i čestitog čovjeka. Iz spomenutih uvjeta vidimo da Allahovo čudo može biti dato isključivo valjanom i čestitom muškarcu, ne ženama, jer su svi poslanici, kako kaže Allah Želešanuhu, bili muškog spola. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ i prije tebe smo samo muškarca slali kojima smo objavljivali. Od uvjeta mu muđize je i da poslanik njome izaziva svoj narod da učine takvo ili slično djelo ako stvarno misle da su oni u pravu. Poslanik im je to čudo mogao predočiti javno, pred svim govoreći sada će se desiti to i to, pa bi se odmah to i obistinilo. Šuajb alaihi salam je izazvao svoj narod muđizom o kojoj Kur'an govori sljedeći. Zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte i red na zemlji ne remetite kada je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete. I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu prijeteći od Allahova puta odvraćajući one koji u njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se kada vas je bilo malo i da vas je on umnožio, a pogledajte kako su skončali oni koji su nerijed pravili. Ne varajte ljude, ne zakidajte i ne budite drumski razbojnici. Ne otimajte od ljudi putarinu na ime vaše snage, oholosti i moći. Nemojte biti nevjernici. Bilo vas je malo, pa je Allah učinio da budete mnogobrojni. Dobro znate kako je prošao lutov narod govorio im je Švajb alaihissalam. U drugom ajetu se spominje Švajbovo pozivanje naroda nevjerničkog kada im je rekao in uridu illa islaha mastatatu, jedino želim učiniti dobro koliko mogu. Ovo je ono što se očekuje od jednog daje. Ti nisi u stanju njih prisiliti da vjeruju, nisi. U tvojoj moći je da istinski nastojiš popraviti ono što se može popraviti. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ unib. A uspjeh moj zavisi samo od Allaha. U njega se uzdam i njemu se obraćam. Nakon što ih je pozvao, odbili su ga i govorili mu da je lažac. O šuajbe, govorili su oni, da li vjera tvoja traži od tebe da napustimo ono čemu su se preci naši klanjali ili da ne postupamo sa imanjima našim onako kako nam je volja? Da li ta tvoja nova vjera od nas traži odricanje od vjere naših predaka i tvoja vjera nama određuje kako ćemo naše imetke trošiti? Pogledajmo ovo opiranje. Zar to nije slučaj nas danas? Pojedini ljudi hoće vjeru samo za ibadet i džamije, a neće vjeru za politiku, ekonomiju, govoreći to nije vaša stvar, to je stvar Dunjaluka. Rastavljanje vjere od Dunjaluka ili države – ili sekularizam, kako ga danas zovu, nije ništa novo, to je grije Šuajbovog naroda. Neka se vjera ne petlja u trgovačke krijetnje, govorili su oni. To se tebe i vjere ne tiče, jer smo pare mi zaradili. Inne kelentel halimur rešid. E baš si pametan i razuman. Ibn Abbas kaže, ova rečenica je izrugivanje sa Šuajbom, a ne pohvala Šuajbovog znanja i pameti. Nakon takvog stava, Šuaj bih počeo pominjati. O narode moj, neka vas neslaganje sa mnom nikako ne dovede do toga da vas zadesi ono što je zadesilo Nuhov narod ili Hudov narod ili Salihov narod, a i Lutov narod nije mnogo prije vas živio. I tražite oprost od gospodara svoga i onda mu se pokajte. Gospodar moj je u istinu samilostan i pun ljubavi nemojte nastavljati neprijateljstvo prema meni, stanite. Samo se pokajte i sve će biti zaboravljeno, oprostit će vam se, samo se pokajte i oprost za grijehe zatražite. To im je bilo prvo upozorenje i prva prijetnja. Nakon njihove odlučnosti da ustraju u griješenju, reče im Fasbiru hatta jahkum Allahu bejnena wa huwa hajrul hakimin Pa pričekajte dok nam Allah ne presudi jer on je sudija najbolji. Na njegov poziv su mu odgovarali riječima. Ti si samo opčinjen, rekoše oni, i ti si samo čovjek kao i mi. Za nas si ti doista lažac pravi. Zato spusti na nas kaznu s neba ako istinu govoriš. Počeše ga još i izazivati. Daj nam komad kazne nebeske ako istinu kazuješ. Potpuno isti način reagovanja kao i naroda prije njih koji su nevjerovanje za svoju vjeru izabrali. Ad, Semud, Lutov narod. Pozove ih poslanik u islam, a oni odbiju, pa ih ubjeđuje, a oni uporno istrajavaju nevjerovanju i natu, pa ih upozori, a oni prkose i traže kaznu, pa im dođe posljednja opomena. Allah Želešanuhu o Švajbuvom iskustvu sa njegovim narodom kaže Plavešine naroda njegova, one koji su bili oholi, rekoše, ili ćete bezuvjetno vjeru vašu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati? Zar i protiv naše volje, reče on. Prijetnja progonom iz Medjena. Šuajb se nadao da će se pameti ipak na kraju dozvati. Pozivao ih je sve dok nisu odbili da ga saslušaju. Onaj ko bi ga saslušao govorio bi, nisam razumio, šta ti hoćeš od mene, što to pričaš, ništa ja tebe ne razumijem. Šuaj bi im ponavljao, a oni bi mu govorili, ne, ne shvatam šta želiš reći. Počeli su se izrugivati sa Šuajbom. O, Šuajbe, rekoše oni, mi ne razumijemo mnogo toga što ti govoriš, a vidimo da si ti među nama jedan. Da nije roda tvoga, mi bismo te kamenovali. Ti nisi nama drag. Kako postupiti sa čovjekom koji se tako ponaša prema tebi? Objasniš mu, a on kaže kako ne razumije. Ponoviš mu nekoliko puta, a on opet kako ne razumi. Šta da radiš? Davno bi ga oni ubili, samo da njegova familija nije bila tako snažna. Govorio im je, kale ja kaumi, rahti je azu alejku min Allah. O narode moj, reče on, zar vam je rod moj draži od Allaha? Zar vas je to strah mog naroda, a nije vas strah Allaha? Nakon toga Švajb zamoli Allaha protiv svoga naroda. O narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. Vi ćete sigurno saznati koga će kazna stići, koja će ga osramotiti i ko je lažac. Pa čekajte i ja ću s vama čekati. Sačekajte samo i doći će vam azab. Potom zamoli Allaha da presudi između njega i njegovog naroda. Odbili su poziv, izrugivali su se poslanikom i samo čekali nepažnju njegovoj rodbine da ga kamenuju i u sve to mislili kako će uspjeti na Dunjaluku. Koja je to pamet? Šuajba alaihi salam prouči dovu Rabbe neftah bejnena wa bejne qavmina bil haqqi wa ente hajrul fatihin. Gospodaru naš, ti presudi nama i narodu našem po pravdi. Ti si sudija najpravedniji. I dođe presuda. Allah spasi šuajba i vjernike. Poče čudna kazna koja se nadvi nad Medjanom. Nije to bila jedna vrsta kazni, bili su to razni oblici azaba. Allah nam pokazuje svoju moć kroz razne vrste azaba. Vidjeli smo kako je uništen ad sa vjetrom, a ad uništen vjetrom ledenim silovitim, kome je on vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio, i vidiš li da je iko od njih ostao, narod Švajbov je uništio na potpuno drugačiji način. Zaustavio im je vjetar. Ni daška vjetra danima nisu osjetili, a bilo je sve toplije. Umalo su od toga pomrli. Zatim im je Allah Đalešanuhu poslao veliki oblak nedaleko od grada. Ispod oblaka je bio hlad. Muškarci, žene i djeca pohitaše oblaku, čeznući za hladovinom i vjetrom Smjestiše se ispod hlada i tada se zemlja pod njima poče tresti. Svi na zemlju popadaše, mogli su se samo četvoronoške kretati. Tada dođe Melek Džibril i samo jednim glasom ih sve usmrti. Allah Želešanuhu kaže فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمُ الظُّلَّةِ Pa ih je stigla kazna iz oblaka. Nisu li tražili komad nebeskog azaba i dobili su ono što su tražili. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ I zade si ih strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični. Allah Želešanuhu kaže i kada je pala naredba naša mi smo iz milosti naše šuajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zlo činili pogodio je užasan glas i oni su u zemlji svojoj mrtvi nepomični osvanuli. kao da na njoj nikada nisu ni postojali. Daleko bio Medjen kao i Semud. Napuštajući ih Šuajb im reče, O narode moj, prenio sam vam poslanice gospodara svoga i savjetovao vas. Pa zašto da tugujem za narodom nevjerničkim? Nakon toga se Šuajb vrati u Medjen jer je grad ostao netaknut, samo su njegovi stanovnici uništeni. Živio je u Medijenu koga su kasnije nastanjivali uglavnom vjernici. To je Medijen u koji će, vidjet ćemo, doći Musa, alaihissalam.